oi lyjo per vasarą, vėjas siubavo pušis, suposi blaškėsi vėtrungė, beldės tamsai duris, pas motinėlę ir vėtroje degė tamso žiburys. Oi motinėlė, oi tas karelė balta. Kaip obelėlė, sodo žiedais paženklinta tavo raukšlėta kakta. Liko vestuvinė nuotrauka, tu prie klėtelės kieme. Stovi baltutė kaip nuotaka savo senam albume. Oi, motinėlė, oi, tas karelė balta, kai ще десь всміхта. skaičiuota nukus, lai pasižiūri kaip startoje, vėl jie praaugo metus, lai be kepuriai palaksto jie paskui senelio ratus. Oi, motinėlė, oi tas karelė balta. žiedais apsnigta. Per vasarėlę bėgi skubiai greita. Oi, molinėlė, jūs įklydėlė šalta. Jūs įklydėlė šalta. Jūs įklydėlė šalta. Žiauri tikrovė. Kągi ir vėl penktadienis, kaip ir įprasta, nuo 11 val. žiauriai tikrovė pulsa eterija, kartu su manimi jau ir istorijos trijas ir ekspertas Aivaras Lykas. Sveikas gyvas, Aivarai. Labas rytas, sveiki gyvi ir dar kartą labas dvasinė Lietuva, išlikusi gyvenanti, žydinti ir vėl atsigaunanti. Na tikėkime, kad tavo žodžiai tikrai atsigaunantis. Pasirinkimo nėra. Nori, nenori. <laughs> E, kaip vienas sakė, e, arba ištiesk ranką, arba ištiesi kojas. Tai siūlau Lietuvai ištiesti ranką savo protėviams ir su ta vėliava Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, su Lietuvos imperijos, pakilti iš to miego, į kurį mes buvom nugramsdinti. Ir um, svarbu yra pakilti ir kilti ir kilti, nes tik tai mirusi žuvis plaukia, pasroviui leidžiasi. Tai ar mes esam mirę, ar mes esam gyvi – Tik tai mes žinom atsakymą. <laughs> Aivarai, praėjusią laidą iš tikrųjų tokią kaip ir intrigą įvedėjai dėl vieno iš Lietuvos, kaip įvardink, imperatorių. Ne? Taip, Lietuvos Taip. imperatorius Algirdas 1368-1370-1372 e, metais vis beldėsi palaikydamas savo svainį, Tverės kunigaikštį Michailą surengė tris karo žygius į Vladimiro Susdalės kunigaikštystę, kuri kovojo su Tverė dėl to, kas rinks mokesčius totoriškoje e, Rusijos dalyje. Ne, buvo lietuviškoji dalis ir buvo rusiškoji ir totoriškoji dalis. Tai šiuo atveju Maskva buvo totoriškoji ir Algirdas palaikydamas Tverę kaip centrą, kuris turėtų teisę rinkti E, beldėsi tos vartus, e, vis beldėsi, yra net sakoma žymė išlikusi ant Kremliaus vartų iki pačiol, kur iki pat nūdenos ateina visi, kurie rodo Kremlių, parodo, kur Algirdas buvo įsmeigęs sėti. Tai aš dabar tiesiog paskaitysiu ištrauką apie e, būtent tos įvykius ir iš tų viena iš svarbiausių dalių turbūt yra šiai dienai Maskvoje tokia paklonnaja gara tai nusilenkimo kalnas būtų pažodžiui, tai yra vieta, kurioje Totorstano Vladimiro Suzdalės kunigaikščiai nusilenkia Algirdui. Todėl ir gavosi paklonnaja gara, kurie nusilenkė Lietuvos ir Rusijos imperatoriui Algirdui. Iš čia, kas važiuos į Maskvą, galite pasižiūrėti e, paklonnaja gara, nusilenkimo kalnas, kur e, totorių patvirtinti kunigaikščiai nusivertė, e, nusilenkė e, Lietuvos, lietuviams, lietuvių, lietuvių patvirtintam imperatoriui Algirdai. Tai va iš čia ir yra tas paklonnoje gara. Tai nepamirškit užlipti, pasižiūrėti ir įsivaizduoti, kaip Mikhailas Semionovičius su visa rusų e, totorių diduomenė ateina ir nusilenkia Lietuvai. Tai jau aš dabar tiesiog paskaitysiu apie tą žygį e, kurį labai gerai aprašo vėl Simonas Daukantas. E, sustiprėjo Semionas pirmasis Joanovičius įsigeidžia gauti valdžią ant visų gudų, tai yra rusų. Net ir ant tų, kurie buvo Lietuvos valdžioje. Į Vitebską atvykęs Semiono pasintinys lietuviams parodo kalaviją į ugnį, sakydamas, tokių dovanų laukit nuo mano viešpatės Velykų metu Vilniuje, savo sostinėje. Visą Lietuvos valstybę užims iki tol, O jei norit valdovo pyktį sumažinti, atiduokit jo valdžion visus gudus, o Lietuvą jo globon ir kaip nusižeminimą ženklą, to jau pat mokėkite duoklę. Lietuvos valdovai, nepasakė pasiuntiniui nei taip, nei ne, liepė jį visai linksminti ir vaišinti, o patys dvi dienas, dvi, dviejų dienų bėgė, sutraukė iš visos Lietuvo, Žemaitijos, Gudijos, Vitepskan savo karius. Tiesdami kelius per pelkes ir miškus jie patraukė Maskvon pirma užimamas Možaiskas, iš ten Maskolių pasiuntiniui nusinčiamas degantis daktis ir pasakoma – Neš savo sarui vietoje laiško šį degantį knatą ir pasakyk, jog liktam knatui nesudegus, didis Lietuvos kunigaikštis bus Maskvoje ir tenai caro rūmus įsmeiksėti kaip pergalėtoje su užrašu. Ne tas yra karvedys, kuris ketina kariauti, bet tas, kuris neketindamas kovoja. 18 trūkių buvo nuo Mažaisko iki Maskvos – beveik kartu su pasiuntiniu prie Maskvos sienų pasirodo lietuviai. Tai buvo Velykų naktis. Caras savo pasiuntinio žodžiais nepatikėjęs išbuvo bažnyčia iki paryčių. Tačiau auštant savo akimis išvydo ant paklono nusilenkimo kalvos blizgančias lietuvių vėliavas ir pulkų ženklus. Padegami Maskvos priemaščiai, miestas su daugybė žmonių atvykusių švesti Velykas yra apgulamas. Maskoliai meilauja bičiulystės ir paliaubų. Algirdas ir Kestutis padaro sandorą, sutartį, su Maskoliais. Algirdas kartu su savo diduomenė, kaip pergaliotojas, įžengė miestan ir Kremliaus sienon įsmeigė įėti. Lietuvos riba nustatoma nuo Mažaisko ir Ugros upės. Maskoliai sumoka Lietuvos kariams algą, o didžiajam kunigaikščiai padengia karo išlaidas. Sutartį pasirašo metropolitas su senatu ir visa Moskovijos diduomenė. Ta pačią dieną Algirdas pasveikina carą bažnyčioje, o paduodamas Velykų margutį paklausė, mink Semionai Jonavičiau, kuris iš mudvėjų anksčiau kėlėsi kariauti. Tai yra tokia istorija aprašyta, išlikusi apie tai, kaip su savo svainiu tvėrės kunigaikščiu, su savo bendravaldžiu Kestučiu, Algirdas e, atsistojo prieš e, Maskvos e, tuo tarpu meto Vladimiro Suzdalės sostinės vienos tai vartų ir kaip valdovo ženklą, kaip valdovo ženklą, kad būra sudaroma sutartis tarp tos ir tos kunigaikštystės dalies aukso ordos. E, ir mes matome, kad tikrai įspūdingas dalykas. Ir e, be abejo, tai tik tai buvo bandymai įjungti, bet e, buvo nesėkmingi, nes už Maskovijos stovėjo, kaip aš minėjau, visa aukso ordas, aukso orda, visa Mongolija, dalinai Kinija. Apie aukso ordą aš manau, kad mes, aš paskaitysiu šiek tiek e, sekantį kartą. E, E, pasižiūrėsiu, galbūt sekantį kartą, galbūt dar sekantį, nes suvokti Lietuvos įvykių be Oksfordos iš esmės neįmanoma ir keiščiausia tai, kad mes kartu kurį laiką kovėmės kaip sąjungininkai. Tai karas prasidėjo su Orda pas mus nuo Vindaugo laikų jam priėmus krikščionybę. Iki krikščionybės ir dar netgi po Mindaugo kažkiek tai mes buvom kaip sąjungininkai, tas bus labai keista, bet e, istorijos negali paneigti. Jo trijų dalykų nepaslėpsi - saulės, menulio ir tiesos. Tai taip ir istorija yra pilna dokumentų, kur kažkodėl tai istorikai nelaiko istoriniais, o tos, kurie jiems patogus, jie laiko istoriniais. Ir tada gaunas ne istorija kažkoks, o invalidumas ir neįgalumas, kurį prezidentūra, pre, e, Seimas švenčia kaip mūsų neįgalumo dienas, švesdami mūsų gyventojų sunaikinimu, miesto sunaikinimu panaikinimo datas, kaip miesto įkūrimo. Aš tai įvardinčiau turbūt beveik taip, gal ir abejočiau, gal ir ne, bet silpno pratystės požymiai pakankamai dideli. E, tai reikėtų permastyti kai ką ir e, sugrįž prie tų, kaip e, minėjau, muzikos instrumentas turi stygas. Jeigu jas nutraukia, tai dar nereiškia, kad mes muzikos instrumento neturim, neturim tos dvasios, kuri pajėgtų groti. Tai e, aš manau, mes turim tą dvasę, klausytojai bent jau turi ir kviečiu taip pabust, pabust, pabust ir dar kartą pabust. E, Kita dalis e, yra labai svarbi apie Algirdą ir Kestutį, bet tų visų karų. Iš tikrųjų buvo kažkokie tai asmeniai santykiai jų su žmonėmis, su moterimis, kur paskaičiuosim dvi žmonas bent jau oficialiai turėjo jie, tiek Algirdas, tiek Kestutis, kaip minėjau, tradicinė tuo metu lietuvių šeima buvo vienas vyras, trys moteris, e, dėl karų tikėtina, dėl dar kitų galbūt dalykų. Tai Kestutį vis tiek mes matome e, kaip žynį labiau tokį. Nes pagrindinėse apygose, įskaitant priemant krikščionybę, Kestutis e, dalyvauja būtent tose. Algirdas dalyvauja kaip karvedys visur, Kestutis dalyvauja kaip dvasininkas visur. Ir aš dabar paminėsiu apie antrą jų santoką. E, tiek Algirdo, tiek Kestučio. E, E, įdomia, ir iš kurių gimė e, Vytautas ir jo gaila. Tai va tai yra labai svarbios santokos, iš tikrųjų tos antrosios jų žmonos numeris 2 e, tik jos moteris nesupys, nesupyks. Tai apie 1348 metus e, Kestutis ryžosi e, maždaug tokiam e, įdomiam labai žingsniui, jis atsigrėžia labai vėl atgal į asmeninį gyvenimą po tam tikro laiko, e, turėdama žmoną numeris vienas, e, nemirusią. Ir e, apie ją labai mažai pirmąją žmoną žinoma, apie antrąją e, daugiau. Ir E, būtent atsigrėžė į asmenį gyvenimą. Jisai palangoj, tikėtina, iš Vidmantų palangos šalia esančių, e, kur buvo turbūt e, daug žinių, daug diduomenės vietinės gyveno, tų karių luomo. Įsimylėjo biurutę, bent jau toks jos vardas išliko. Ja žinom kaip šventyklos, šventykloje dirbusią moterį, žodžiu vaidilutę. E, lietuviškai vaidinti išliko žodis, e, naudojant dabar graikišką žodį aktorius. Jeigu yra vaidinimas, vaidinti, tai vaidina vaidilutės ir vaidilos. Tai aktoriai, taip sakykime. Tai būdavo šventykloj vadinamieji aktoriai, vaidilutės ir vaidilos, kurie vaidindavo tuose dar kitaip lotyniškai misterijose. Tai yra paslapties, tai yra gam, gamtos virsmų šventėse vaidindavo uh, E, tam tikrus paslapties virsmus gamtoje, e, atspindėdami kaip tai ant žmogaus kūno. Tai būdavo ta tarnystė, ne, nėra ta katalikiškoji tarnystė, kur ten skaistybė. Tai būdavo tarnaujama iki e, tol, kol nesukurdavai šeimos dažniausiai. Jeigu sukurdavai, tai čia kaip ir aktoriai lietuviškai. Tai vat reikėtų tą į lietuvių kalbą ir aktorius. Vaidilos ir vaidilutės. Jeigu esat vaidilos ir vaidilutės, esat geri vaidintojai. E, bet buvo tų paslapčių. Apie pasaulyje žiūrą mes kalbėsim turbūt už 3-4 laidų tą senąją, kur mūsų, sakykim, tie neopagonys visiškai atitrūkę nuo tikrojas bando kopijuoti iškrypusią katalikų bažnyčią. E, prastesnė kopija tiesa jiems gaunas negu kad katalikų bažnyčiai tiems neopagonys. Tai e, Matome, jisai užmeška santykius glaudžius su viena iš šventyklos darbuotojų, Vaidilutė, e, Birutė jos vardas išliko, ir tikrai matome, kad e, tas dvasininkų luomas, e, kuris stovi už kestučio ir e, palaiko tą Lietuvos valstybę, kur pereisim pamažu prie Gedimino, kur iš tikrųjų pirmasis balsas, pirmasis muikas buvo žinių. Tai buvo žinovai savo svirties valstybės tikslų, o kareiviai, karininkai vykdydavo tik tai tas užduotis. Tai vat Algirdas pavyzdys vykdė karinės užduotis Kestutis vykdė dvasinės užduotis. Ir tas labai, taip kaip aš minėjau, po to Jogailoj ir e, Vytautė tas atsispindi. Tik tiek, kad Jogaila vykdė jau katalikų bažnyčios dvasinės misijas, o Vytautas vykdė karinės užduotis katalikų bažnyčios ir tai yra valstybės nutriukusi stiga. E, o iki tol e, Kestutis matome netgi per savo artimus ryšius su žinia tarnausia tiesiog buvo tas dvasinis autoritetas, taip sakykime. Ir e, kai kas sako, kad būtent paėmęs vaidilutę, jisai jau norėjo mesti e, senąją pasaulyje žiūrą ir e, ieškoti naujų mm, krikšto. Nes iš po to beveik, sakykime, jeigu tai apie 1348 įvyksta, tai 1349 matome, kad per popiežius Klemensas VI per Lenkijos karalių Kazimierą Gniesko arkivyskupui parašė laišką ir Kestučiui. Ir aiškė, kad Kestutis ketina krikštytis. Ir už tai popiežius siūlo jam karūną ir jo broliams visiems taip pat. E, jei tai yra Algirdas, šiuose dokumentuose yra neminimas, e, nežiūrint tai, kad jisai buvo būtent tas karinis, tai vat būtent dvasiniam valdovui buvo siūloma karūna iš pat pradžių. Tas parodo vėl tam tikrą santykį tarp Algirdo ir Kestučio e, buvo pagal tą projektą, kad broliams siūloma buvo nutarta pamatyti, matyt, sukurti keletą karališčių Lietuvos valstybė, nes Lietuvos valstybė jau buvo, kaip aš minėjau, imperija. Imperijos požymė yra, kad yra įjungtas keletą valstybių ir keletą tautų. Tai vat, taip Lietuva buvo imperija, todėl kad į tą valstybę buvo įjungtas keletas tautų, keletas valstybių, kur valdė jas imperatorius, tai yra karo vadas. Ir vat Lietuva atitinka visas klasikinės e, imperijos aprašus, todėl atsakydami Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, jinai yra lygia vertė romėniškai imperijai. E, tai ir tos imperijos vietai, taip sakykime, popiežius pasiūlė vos nedemontuoti ir karūnų, <laughs> išdalinti visiems. E, tai yra valstybės suskaldimas. Ir kai kas laiko, kad va, tie 1348-1352 metai yra dalinai Algirdo ir Kestučio e, konflikto, e, pykčių susipikimo metai. Bet aš visgi kitaip žiūriu. E, ta prasme, tuo metu be abejo e, vyko vienas po kito tie kryžiaus žygiai ir e, valstybė pamažu transformavosi iš dvasinės imperijos, iš dvasinės valstybės į karinę imperiją. E, Ir ta karinė imperija taip pat žiūrėjo tik tai iš esmės e, naudos tas karinis lomas, kur, kas vėliau akivaizdžiai ant Vytauto ir Jogailos pasimato, kur dvasininkai yra išžudomi, visi mūsų senieji, inkvizicija ateina jiems į pagalbą ir mes žinom netgi iš tų laikų išlikęs žodis toksai dievo žmogus, tik tai tie, kad mes Lietuvoje tą dievo žmogų vadinom kitaip, mes vadinom ubagu. Tai va tas ubagas tai buvo tie senieji žiniai, uboga netgi, tai yra dievo žmogus. Ir tie dievo žmonės su nu, išbadytom akim, su nupjautais liežuviais, sužaloti katalikų bažnyčios sektantų, vaikščiojo grupėmis, nes po vieną paitai tiesiog negalėdavo e, Lietuvos valstybėje. Ir todėl žmonės jais labai rūpinos, jos labai gerbė, nežinojo, kad tai yra mūsų senasis žinių luomas, kurį Algirdas, Kestutis ir katalikų bažnyčia paukojo savo devams. E, taigi, panašu, kad Kestutis, būdamas tam kariniam lome, dar saugojo visą tą žinystą, bet prasidėjo didžiausia tikimybė tas karinis konfliktas e, karinio lomo ir žinių lomo. Ir taip pamažu matom Kestučioje dalinai esmenį, tasai tų tikrųjų taikos, pasakykime, matriarchalinių žinių, Apie tai kalbėsim turbūt paskutiniai laidoj. E, matriarchalinių žinių tai yra moteriškų, tų, kurie dar matriarchatą saugo. Ne patriarchatą, bet matriarchatą. Nuėjimas į antrą e, planą, sakykime, į, e, nureikšminimas ir sureikšminimas karinių žinių, ką būtent kestuti jie ir, ir tobulai yra įgyvendinama. Tai va čia greičiausiai būtent šitas konfliktas yra. E, mūsų imperijos karinio lomo sustiprėjimas ir imperijos dvasininkų lomo susilpnėjimas iš tikrųjų ir lėmė intelektualinę vėliau okupaciją, ko tie du, e, Algirdas ir Kestutis, nesugebėjo išlaikyti e, išaugindami tokius du sunus, kurie ir paukojo visą valstybę ir visus gyventojus katalikiškiams devams, sektantams. Taigi yra, matome, kad tūkstantis, nuo 1352 metų po šitų įvykių, kada Kestutis vedė žinę, kada Algirdas tuo pačiu metu, kaip nebūtų keista, vedė Tverės kunigaikštytę. E, tai va tokie asmeniniai abiejų lūžiai parodo, kad visgi už jų nugaros buvo dar kažkokia tai jėga, kuri įtakojo jų tas vedybas. E, įtakojo tą e, te, tolimesnę Gedimino pradėtąją politiką dėl lietuviškosios Rusijos ir Algirdas vesdamas Tverės kunigaikštystę Ulijaną tą ir parodė. E, sustiprindamas ne Vladimiro Susdalės kunigaikštystę, kuri buvo tuo metu e, patriarchija patvirtinta šitame aukso ordoje ir tuo pačiu dalinai e, Bizantijos, dalinai, bet tik aukso ordos ir laikas duoda. Taigi mes matom, kad nuo 1351 e, dar Kestutis atskirai dėrėjosi dėl karūno su Vengrijos karalium Liudviku. E, ir įdomiausia, kad 1351 metais Kestutis dėrėdamasis buvo išvykęs su Liudviku į Vengriją. E, Buda, Vengrijos tuo metu sostinė. Ir Kestutis po trijų dienų kelionės maždaug pabėga nuo Vengrų, bet mūšiuose ir e, kitur Kestutis tame laike, kai jis vedė birutę, iš esmės nebuvo galima sakyti namuose e, ilgą laiką. Algirdas, jeigu žiūrėsim vėl nuo 1352 e, metų, kai jie jau apsijungė ir įsiveržė į Prūsiją, tai yra į popiežiaus žemės, atsakydami į Žemaitijos užpolimą, matome, kad Jogailas su Vytautu gimsta kaip tik apie 1350-52. E, kada Jogaila ir Kestutis iš esmės buvo kariniuose žygiuose, bet nebuvo šeiminiam gyvenime. Tai vienas iš draugų išsakė vieną įdomią versiją. Tikėtina, kad tiek Algirdas, tiek Kestutis nėra savo tikrųjų pirmųjų pirmagimių iš antros santokos tėvai. Tiek Algirdas nėra Jogailos, tiek Kestutis nėra e, birutės. Todėl joga, kestut, e, birutės, e, ta prasme, pirmojo vaiko tėvas. Birutės galėjo būti kažkoks tai antrasis dar tėvas. Nes pagal senovės lietuvių papročius moteris turėjo teisę šeimos taikytojus turėti. E, kaip aš jau minėjau, jeigu vyras netlieka pareigų, moteris parveda ir supažindina, moteris ne vyras, parveda ir supažindina vyrą su šeimos taikytoju, kuris atlieka tas vyro pareigas, kuris reikia, pasakykime, šeimai arba moters emociniam gerbuviui užtikrinti. Ir tikėtina, kad būtent kažkas tai panašaus ir buvo. Uljana, kadangi dalinai per prievartą buvo išleista už e, Algirdo, O Birutė klausimas, bet e, žinant mūsų senuosius papročius, e, gali būti, kad tie du pirmieji pirmagimiai, Jogaila ir Vytautas iš antrosios santokos, būtent jie yra pirmagimiai, Ir e, taip pasielgė su Kestučiu, sakykime, su savo Algirdo, jo gaila šią atveju tėvo politikos, kad gali būti, kad sužinojo visiškai kitą naujieną. Bet čia tik tai gali būti prielaidos, dokumentiškai to negalim įrodyti, nebent bus atliktas genetinis tyrimas, atradus, sakykime, Vytauto kapą, atradus jo gailos kapas yra Krokuvai ir e, paėmus jų genetinį kodą, sakykime, ir palyginus su Gedminaičių kodu galima atrasti atsakymą. Tai yra mokslinis būdas galimybę sužinoti tikrąją tiesą. Ir e, bet kuriuo atveju tai buvo pirmagimiai, pirmagimiai, kurie gimė tarp 1348-1352 metų, e, kada būtent e, Kestutis ir Algirdas dalyvavo kryžiaus žygiuose. Iš e, pirmosios santokos Kestutis jau turėjo Būtautą, Survilą, Vaidotą, Algirdas turėjo Teodorą, Andrių, Dimitrą, Konstantiną ir Vladimirą. Ir iš pirmos santokos tiems vaikams iš karto pagal jau tos papročius kažkokias bent jau katalikiškus buvo problema, nes būdavo valstybėje imamas jauniausias dažniausiai sunus kaip valdovas arba vyriausias. E, katalikiškai bažnyčiai pas mus imdavo jauniausia. Ir tai savotiškai tiek Algirdas su Kestučiu buvo iš e, Jaunės, jų motina, irgi būtent iš antrosios Gedimino santokos e, sūnus. E, jauniausias buvo Algirdas. E, Kestutis vieneriais metais senesnis. Tai irgi tas, kai jaunutį jie pašalino, e, Algirdas su Kestučiu Gedimino tą e, skirtą, sakykime, dalinai valdovo, tai jie tai padarė irgi teisėtai, nes jie buvo iš antrosios santokos, prim, pir, Algirdas buvo pirmasis. Tai jeigu žiūrėti į Vytautą ir Jogalą, taip pat buvo pirmieji sūnus, jauniausiai e, iš pirmosios santokos. Tai vėl... E, Tai vėl iš kurios santokos pasižiūrėsi, čia toks chaosas mūsų dinastinis, kurį visiškai mažai kas tyrinėjo, bet galbūt kas iš istorikų galės gerą mokslinį darbą parašyti ir gauti laipsnį. Taigi, mes matome, kad e, Algirdas, kaip jau ir Kestutis, vedė apie 1348-1352-51 metus ir iškilo tiems iš pirmosios santokos taip pat bėdos kas turės būti įpėdinis. Ir mes matome, e, pavyzdžiui, kai Kestutis gynė Kauno pilį, apie kurią aš kalbėjau, kurią sudegino, vaidotais neapgyniais buvo paimtas į nelaisvę. Ir iš kryžiuočių 1365 e, metais jau paskelbtų dokumentų matoma, kad Būtautas ir Survila buvo pasitraukę prie vaidoto iš pirmosios santokos į kryžiuočių ordiną. Pirmosios santokos sūnus buvo pasitraukę į kryžiuočių ordiną. Ir iš ten bandė e, jau užiminėti Vilnių Ir lygiai tas pats iš Algirdo pusės buvo ten su jo iš pirmos santokos vaikais. Taigi, tokiamis aplinkybėmis Algirdo ir Kestučio tokia tarpusavio vienybė, iš esmės, kai turi dvi žmonas ir esi valdovas ir e, tavo sūnus yra ruošiami, tai iš visų liktai ir teisėti santoko. E, sūnus, tai vat buvo e, tie du žmonės, Algirdas ir Kestutis, po tų dviejų santokų nepaprastai stipriai suartėjo ir e, nuo 1352 metų mes matom viskas baigėsi Melinųjų vandenų mūšyje, kur lietuviai e, sunaikino Trijuhano armiją. E, ir toks, toksai jau 1358 metais nuo Gediminų laikų e, valstybė sutvirtėjo tiek, kad e, tiek Vokietijos e, Šventosios Romos imperatorius Karalius IV, tiek kiti e, bandė vykdyti darybas, kad kiek įmanoma apsikrikštyti, nes pamatė, kad šita valstybė yra labai galinga, labai sutvirtėjusi. Ir dar kito reikia dalyko nepamiršti, kad tuo metu Europoje siautėjo maras. E, mes pamiršom e, irgi labai svarbu faktorių tarp 1346 metų 1348 metų Maras siautėjo Europoje. E, žuvo ke, apie 20 milijonų gyventojų, tai kai kuriuose miestuose išmirė iki 80 procentų gyventojų, nes tai buvo atėjo jinai su pavasariu ta lyga, atėjo jinai, kaip nebūtų keista, iš Krymo, kur mongolai panaudojo bakteriologinį ginklą to meto mongolai, apsiautę vieną iš e, berots venecijiečių ar genujiečių e, miestą, Kafą Kryme, apsiupę miestą, lavonus, e, irstančius pavasarį mėtė į miestą, kad pasidotų to miesto gyventojai. Ir gyventojai pasidavė ir didžioji dalis tų kryžiuočių sergančių grįžo į Mesiną, E, iš Mesinos ten prie Sicilijos ta lyga pradėjo plisti, bet tai prasidėjo pavasarį kaip gripo epidemija, tik tiek, kad tas inkubacinis laikotarpis buvo dvi dienos, išmuždavo tokiais gumbais, kur limfos ir žmogus per 2-3 dienas tiesiog mirdavo e, dėl kraujo užkritimų ir kitų, dėl imuninės sistemos dingimo. Tai jinai kaip atėjo staigiai, taip ir dingo po 2-3 metų, e, bet Mongolijoje, Azijoje būtent yra randama tas virusas kaip šiaip normali gamtos dalis. Tai vat, E, panašu, kad mongolai mėtydami tos lavonus į tą apgultą kryžiuočių miestą tą lygą ir išplatino, kaip, bet kaip bakteriologinis ginklas buvo panaudotas, sakykime, prieš kryžiuočių šią atveju. Lietuvoje tas nebuvo, nes žmonės buvo švarus ir tvarkingi, tai persidodavo dažniausiai su muselėm. E, aš per vieną laidą net pamiršau pasakyti, kad toletus išmoko statyti iš e, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės Valua, parvežęs į Prancūziją toletus, nes šiai būdavo pilį ant sienos aukštai iškeltas ir e, visa ta siena irgi būdavo pakvepinama, kad nesinorėtų laipėti. Bet įsivaizduokit, koks kiekis muselių, kokie kvapai, tai kultūringai prancūziškai pily <laughs> ištepto iš šūdais tiesioginė ta prasme. Tai va, toletus išmoko prancūzai statyti tokius iš mūsų lietuvių kaip ir pirtis, nes katalikų bažnyčiai buvo e, laikoma gėda e, maudytis plikiems, nogiems, e, kas stebindavo visą Lenkų dvarą, kad Jogaila ar Vytauta, sakykime, visą laiką kiekvieną į savaitę po vieną, po du kartus mirksta pirtyje. Iš tikrųjų gerų dalykų išmoko. Galbūt Taip. Aivarai trumpa pertraukėlė reklaminė muzikinė ir vėl grįžtume netrukus į eterį. Kam tavo vėlikelį akelė šviesios kalėda. Pas karalių buvau, sonškelas čitojau kalėda. Kam tavo vėlikelį auselė stačios kalėda. Pas karalių buvau, vis karaliaus klausiau kalėda. Kam tavo vilkelį liežuvėlį ilgas kalėda? Pas karalių buvau, taurėl kėlas šluosteu kalėda. Kam tavo vilkelį kojalas greitos kalėda? Pas karalių buvau, lakštelius nešiojau kalėda. Kam tavo vilkelį vadegė? Pas karalių buvau, pakajėlių šlaviau kalėdą. Radio stotis pulsas. Žiauri tikrovė. Kągi ir vėl pulsatrai grįžta žiūri tikrovį ir toliau tęsime šios dienos laidą. Aivarai. Taip, tai apie Algirdą Kestutį dar e, reikėtų pasakyti apie kovos taktiką iš tikrųjų, kaip buvo kovojama visa. E, su kryžiuočiais atskira be abejo buvo su totoriais, atskira buvo su kryžiuočiais ir dabar mm, tiesiog vieną ištrauką paskaitysiu. Kestutis su Algirdu sutraukė iš, prieš, po paskelbus kryžiaus žygį, kurių, kaip aš minėjau, buvo į metus po du mažiausiai į Lietuvą surašėma. Tai va vieno tokio galingo kryžiaus žygio metu, e, kur dalyvavo apie 60 tūkstančių, 70 tūkstančių kryžiuočių. E, Kestutis su Algirdu sutraukė iš visų savo valdų karius, pasienyje su Prūsija esantis kaimai ir gyventėte sunaikinamos, pilis sustiprinamos naujais kariais, Algirdas Jodojoje gyrėjo, Kestutis Palangoje, miškose laukia atvykstančių kryžeivių. Lietuvon išsiveržė kryžininkai. Algirdas užpuola Latvių žemės, žemėje įsitvirtinas e, kalavijuočius, o Kestutis Prūsija. Pritrūkus maisto ir prasidėjus lygoms, kryžininkai grįžta atgalios, Algirdas sugriauna dar petopilį, nusiobė kraštą iki Ezelio, iki Patestijos. E, Kestutis nusiobė Sambiją, sudegina karaliaučiaus miestą. Tai taktika būdavo tokia, kad į mūšis kiek įmanoma mažiau velti su kryžiočiais. Nes tai buvo gerai nepaprastai ginkluota metalinė armija, kaip tankai iš esmės, kiekvienas tas riteris. Visas jų gyvenimas būdavo uh, E, to ryterio, sakykime, žudyti, žudyti, žudyti su šarvais apsirengus, e, mėgoti ir panašiai, tai būdavo pakankamai geri skerdikai tokie, e, katalikai be abejo, kaip ir priklauso tikram sektantui. Tai ir tokie taip sakant, buvo labai sunkiai įveikiami mums dalinai kareiviai, tai stengdavosi tuo atvirų mūšių arba didelių vengti ir tada, kai jų didelės armijos pasistengdavo nu, nupjauti visą tiekimą, e, užversti miškais, e, padaryti nepraeinamus kelius, o patys tuo metu stengdavo, sakykime, įsiveršti ordino buveinę, nes, pavyzdžiui, Rudavos mūšis, kaip aš jau minėjau, parodė, kad e, atviruose mūšiuose, sakykime, mes e, prieš jų pajėgas e, pakankamai sunkiai E, kovodom. Žalgario mūšis be abejo būtų tas lemiamas taškas, bet tai lemiamas tik dėl to, kad pats Šventosios Romos imperatorius Bohemijos siuntė tos samdinius ir visą kitą, kad sunaikintų popiežiaus dalinai karinę įtaką ir perkeltų į dvasininkų lygį iš karių. Uh, Tai ta taktika buvo labai žiauri, jeigu žiūrėsime, tiek iš kryžiuočių pusės, tiek iš mūsų pusės buvo e, deginami kaimai su žmonėmis, buvo žudoma, buvo nepaprastas milžiniškas kiekis prievartos e, ir teroro mm, pasienyje gyvenančių. E, aš sekančiai laidoje perskaitysiu tiesiog e, skaitinius iš krikščionių užrašų, kur tiesiog pakraupsit išgirdę, kad e, ir nustepsit, kaip krikščionybė iš viso gali būti kaip reiškinys kažkoks tai e, vertinamas, kai tai yra viena iš baisiausių žmonijai, kada nors egzistavusių sektų po komunizmo greičiausiai. Pagal e, komunizmas nelenkė jos, galiu pasakyti, tą drąsiai. E, komunizmą lenkia katalikybė ir krikščionybė savo sektantiškai žygiais ir šimtmečiais e, vyravimu. Taigi, e, mes matome labai sudėtingas kovas, sudėtingas taktikas ir e, tas karas be abejo gims, pagimdo karius. Karas gimdo karius. Ir vietoj kūrybos valstybės mes turim valstybę karyboje. Ne kuriančią valstybę, bet kariaujančią valstybę. Ir todėl krikščionybė kaip reiškinys yra iš esmės virusas žmonijos sąmoniai, tai yra karo virusas. Tai yra naikinantis, žudantis, todėl kad tu gali pamatuoti ten, kur ateina, ten žudynės prasideda. Po to šiek tiek nustoja, bet tam, kad nustotų, nepatikėsit, paskutinė inkvizicijos bausmė Lietuvoje 1818 metais buvo. Vadinasi, terorą iš krikščioniškos bažnyčios mes patyrėme nuo pat pirmųjų susitikimų, nuo 2009 metų e, mūsų valstybėje. Ir su to teroru žmonės kovojo teroru, kaip kad vienas sakė prezidentas, į terorą atsakysim teroru. Tai e, mūsų imperija buvo e, priversta, taip sakant, gintis vietiniai e, nes nes nebuvom polėjai, buvo katalikai, katalikiško išvenčiausiai Romos imperija, polėjai, Ir mes e, nuo grubiai, nuo Vitenio laikų pradėjom sėkmingai kovoti. Tai va čia bus sekančiose paskaitose. Algirdas su Kestučiu e, taip pat pakankamai sėkmingai kovojo, bet mes sėkmingai galėjom kovoti tik tai dėka Gedimino, kuris jungia visą Rusiją į Lietuvos didžiosios kunigaikštystės jau e, sudėtį. Rusija turiu omeny Kijevą. Ir mes e, pamažu galime pereiti prie nuo Algirdo, e, e, nuo Algirdo ir Kestučio, prie jų tėvo, prie Gedimino ir pereiti prie jo, būtent Gedimino mirties. Gedimino mirties, tai yra 1345 metų. Ir aš tiesiog paskaitysiu ištrauką iš, e, apie Gedimino mirtį. 1341-41 metais e, Lietuvos krikšto projektas buvo baigtas. Ir Gediminas, ta prasme, e, kaip ir visi sąžiningi žmonės užklupti teroristų, pažadėdavo, kad tai priims teroristiškąją demokratiją, kuri tuo metu vadinosi krikščionybė. E, jų siūlomą produktą. Darybos vykdavo kaip. Tai va, e, vienas iš daugelio neįvykusių to projektų taip ir buvo, kad bus krikštas 1341 metais. Į Lietuvą atvyko netgi Čekų Bohemijos, tai yra švenčia, Romos imperijos imperatoriaus jau vienuoliai. Lietuvos krikštui buvo visiškai pasirengta, atrodė, kad pagaliau bus e, įgyvendintas Gedimino E, blokados tokios valstybės mūsų didžiosios Lietuvos kunigaikštystės, blokada, kurią vykdė Romos imperija, pabaiga bus. Ir e, iš esmės ordinas liktai irgi e, džiaugiasi to ir liūdėjo, nes reiškia, kad juos kažkur tai vėl galbūt iškels, panaikins jų valstybė, popiežius taip pat liūdėjo, nes nebegalėjo žudyti daugiau žmonių. Tai ir, bet neišdryso stot prieš Gedimino planą, E, tų va, to Čekijos e, bohemijos, kuri tuo metu rezidavo imperatorius Romos, švenčiausios Romos imperijos. Ir viskas keistai labai išsisprendė. Aš čia kal, dabar skaitau būtent krikščionių dokumentus išlikusius apie Gedimino krikštą, nes mūsų dokumentus inkvizicija sunaikino, už ką turim būti dėkingi bažnyčiai, kad mes nežinom beveik nieko, tai yra inkvizicija ir bažnyčiai, kuri mūsų kultūrą paveldą naikino. Čia dar didžius, didesnė nesąmonė, kad mes po to gerbiam savo žudikus prievartautais. Taigi, e, ką jie prašo e, vienuoliai e, Čekijos. Tais pačiais metais lietuvių kunigaikštis pasikvietė pas save dešimt kunigų ir daug krikščionių, norėdamas priimti krikščionių tikėjimą. Savie pasitarę patį kunigaikštį nuodais nunuodijo. Tai tiek yra apie Gedimino mirtį ir apie Lietuvos krikštą. Ir tai parašė Čekijos e, jau imperator, imperijos imperatoriui koronikas Benešas Veitmiliškis. Taip žuvo vyras, pas vienas iš galingiausių, e, nunuodytas pagal kryžiočių e, duomenis. Pagal mūsų duomenis, tai gimd buvo surošta Velionos į, į Lietuvą kryžiaus žygis ir prie Velionos pilies e, Gediminas e, buvo nušautas šautų e, panaudojant vieną iš pirmųjų parakinio, tą, sakykime, ginklų jau e, E, kurios perėmė iš totorių, e, nes paraką perėmė Europoje būtent susidūrus su mongolais totoriais. Ir e, tą šaunamą į ginklą panaudojo kryžiuočiai ir tą mokslinį, sakykime, išradimą ir buvo nušautas Gediminas, kuris ir mirė. Tai po Gedimino mirties 1345 metais buvo pagal papročius buvo pasodintas jaunutis E, Lietuvos didžioji kunigaikščių. Ir, o iš pirmosios, e, iš antrosios santokos Gedimino buvo pats jauniausias sunus, o Algirdas ir Kestutis buvo iš jaunės irgi, ta prasme, iš pirmosios santokos. Tai Algirdas buvo vyriausiasis ir jiems nepatiko jaunučio viršienybė ir būtent jaunutį pašalino iš sosto prie Vilniaus susirinkę, būtent toj pačioje tikėtina vieta, netoli trakų, kur po to Vytautas, Kestutis buvo jo gailos paimtinė laisvė ir panašiai, kai baigė gyvenimą, ne, gyven, jaunutis buvo tiesa ištramtas į Zaslavlį ir pragyveno visą gyvenimą Zaslavlyje. E, tai čia yra pasienis tarp Totorijos ir tarp Lietuvos, tuo metu Rusijos, e, Lietuvos, Rusijos, Rusijos Lietuvos sudėtyje. E, Ir va, sekanti laida bus būtent jau apie gediminiškai laikotarpį, apie tas dinastijinės e, e, tos niuansus, sakykime, kurių dėka iš esmės mes gavome, kad karinis luomas visiškai atitrūko nuo žinių, pats tapdamas e, per birutę, santoką su birutę, pats tapdamas žiniais ir kas baigėsi, kad karas, mano supratimu, žudo o kūrybą stato, todėl turi visi pasimokyti tiek kryžiuočių ordinas, tiek Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, kurieji, busimieji, galbūt gal jau yra norinčių, bet pradėkim nuo dvasios, nuo dvasinių dalykų, nuo kūrybos, ne nuo karybos. Iš tikrųjų įdomi ir eilinį kartą gal apibendrinat šią laidą, Aivar, kokią intrigą ir kitai laidai, kaip jau tapo tradicija. <laughs> e... O intriga, e, turbūt labai mažai žinote, kad e, Gediminas buvo karūnuotas visos Rusijos carų Kijeve. E, ir sekančiai laidoj kalbėsim apie tai, kaip ir penės mūšyje patys rusai, pati Rusija visa atidavė savo caro karūną Gediminui. Tai mes kalbėsim apie pirmąjį teisėtą Rusijos carą, laisvai išrinktą ir patvirtintą. Lietuvė. Gediminę. Bet tai yra lietuvis Gediminas. Ačiū už šiandien, ačiū tau, Aivarai, susigirdėsim kitą savaitėlį. O aš noriu priminti, kad e, galite Aivarą rasti ir Facebook'e, Aivaras Lileika, bei, žinoma, laidos kartuojame klausyti sekmadieniais nuo 12 valandos. Šiandien tiek. Iki. Ačiū. Gedula, liepa, gedula, gedula, liepa, gedula.